بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Və sonra müəllif Allah Cəllə və Alanın sifətləri barədə danışmağa keçir. Allahın sifətləri deyildikdə qəsd olunan nədir? Ümumiyyətlə, bəzi alimlərə görə Allahın sifəti deyildikdə xüsusi olaraq Allah Cəllə və Alənin zatında qaim olan xüsusiyyətləri qəsd etmişdir. Bu da İbn Teymiyyənin görüşüdür. İbn Teymiyyə deyir ki, Allah Cəllə və Aləyə izafət olunan, yaxud ona nisbət olunan sifətin mütləq ki, onun zatında qaim olması şərtdir. Yəni, Allahın zatında mövcud olan həqiqi bir sifət olmalıdır. Lakin həmbəllər və digər əhl-sünnət mənsubları deyiblər ki, Allahın sifətləri dediyimiz zaman həm Allahın zatında mövcud olan, qaim olan sifətlər qəsd edilir və həmçinin də onun zatında qaim olmayan sifətlər. Zatında qaim olmayan sifətlərə hansı misal göstərmək olar? Misal üçün Allah Taala'nın səlbi sifətləri. Məsələn biz deyirik ki, Allah qədimdir. Qədimlik adlı bir sifət Allahın zatında qaimdirmi? Xeyr. Qədimlik nədir? Səlbi sifətdir. Səlbi nədir? Mənfi sifətlərdəndir. Yəni biz deyəndə ki, Allah qədimdir, ondan əvvəliyyatı nəf etmiş oluruq. Yəni biz deyirik ki, Allahın əvvəli yoxdur. Bu səbəbdən biz Allah Taala'nı qədim olaraq vəsf edirik. Və yaxud biz deyirik ki, Allah baqidir. Baqi deməklə biz Allah Taala'dan Allahın axırının olmadığını demiş oluruq. Və digər səlbi sifətlərə də eyni şey şamil olunur ki, bu səlbi sifətlər Allahın zatında qaim olan sifətlər deyil, lakin sifət adlanır. Biz deyirik ki, qədimlik Allahın sifətidir, baqilik Allahın sifətidir. Vəhdaniyyət də səlbi sifətlərdəndir. Yəni vəhdaniyyət Allah Taala'dan şərikliyi nəfi edir. Və əhlüsünnətin e, xüsusən də Həmbəli alimlərinə görə Allahın zatında qaim olan və olmayan xüsusiyyətlər yaxud da vəsflər sifət adlanır. Bəzi firqələr, misal üçün Mötəzillər, Allah Cəllə və Alanın zatında heç bir sifətin qaim olmadığını demişlər. Niyə deyiblər ki, Allah Taala'nın heç bir sifəti yoxdur. Halbuki onlar ayətlərdə və naslarda, hədislərdə gələn məzmunu və mənasını isbat ediblər. Məsəl üçün, Mötəzillərin etiqadına görə Allah Cəllə və Ala eşidəndir. Allah Taala görəndir. Allah Taala qüdrət sahibidir. Lakin bizim sadaladığımız bu şeylər Mötəzillər qatında sifət adlanmır. Onlar deyirlər ki, bəli, Allah eşidir, lakin zatı ilə eşidir. Allah görür, lakin zatı ilə görür. Allah Cəllə və Alə qüdrət sahibidir, lakin onun qüdrəti sifəti deyil, onun zatıdır. Əhl-i sünnət mötəzillərdən fərqli olaraq bu şeyləri sifət olaraq isbat ediblər. Bu səbəbdən əhl-i sünnət əl-firaqü sifəti adlanmışdır. Yəni sifətləri isbat edən firqələr adlanmışlar. Sifətləri isbat edənlər və İbn Teymiyyə də onun kitablarında qeyd edir. Digər bütün firqələr sifətləri inkar etmişlər. Məsəl üçün Mötəzillərdir, Rafizlərdir və digər azmış tayfalar Allah Cəllə və Aləyə sifət isbat etməmişlər. Onlar demişlər ki, əgər biz sifətləri isbat etsək, Bu zaman təaddudul qudəmə etiqadı ortaya çıxacaq. Təaddudul qudəmə dedikdə onların qəsd etdiyi nədir? Deyir ki, əgər siz Allahın qüdrət sifətinin olduğunu deyirsinizsə, digər sifətlərin olduğunu deyirsinizsə, deməli siz çoxsaylı ilahlıq iddiasındasınız. Buna təaddudul qudəmə, yəni qədimlərin çoxsaylı olması deməkdir. Əgər siz sifətin qədim olduğunu deyirsinizsə, deməli bu sifət zat ilə yanaşı qədim olmalıdır. Yox, əgər bunun sonradan peyda olduğunu deyirsinizsə, Bu zaman Allahın zatında sonradan peyda olmuş şeylər ortaya gəlir ki, və bu da batil bir inancdır. Qədim, əzəli olan bir varlığın sonralıqla vəsf edilməsi mümkün deyil. Biz bilirik ki, mötəzillər nəsranilərlə, məsihlərlə bir çox münazirələr edirlər. Məsihlərin etiqadına görə ilah 3 üqnümdən ibarətdir. 3 üqnüm və yaxud da 3 ilah bizim klassik ədəbiyyatda da Azərbaycan dilində ona üqnüm deyilir. Ola deyirlər ki, Allah təkdir, lakin 3 ilahdan ibarətdir ata, oğul və müqəddəs ruh. Onlar onu üç üqnum adlandırırlar. Və mötəzillər də o etiqadın batil olduğunu ispat etmək istədikdə, müsəlmanların belə bir inanca sahib olmadığını və bunun nəticəsində sifətləri inkar etmələri ilə nəticələnmişdi. Onlar elə zənn etmişlər ki, əhl-i sünnət sifətləri ispat etdikdə onu zatdan müstəqil bir tərzdə isbat etmişdi. Lakin Əhl-i sünnət qatında sabit olan qayda Lə hiyə aynu zət və lə qayru zət Sifətlər nə zatın özüdür, nə də zatdan savayı bir şey deyil. Yəni bununla əhl-i sünnət demək istəmişlər ki, Allah Cəllə və Alənin sifətləri onun zatından ayrılmazdır. Onun zatından ayrılmaz. Yəni o müstəqil bir ilah deyil ki, məsəl üçün deyəsən Allahın zatı var və ayrıca bir qüdrət var, ayrıca bir eşitmə var, ayrıca bir iradə var. Lakin biz deyirik ki, Allahın sifətləri onun zatından ayrılmaz olan vəsfləridir. Necə deyirəm ki, Nizat doktor biliklidir. Bilik onun sifətidir. Lakin mən deyə bilmərəm ki, Nizat doktor bilikdir. Bilik onun sifətidir. Biz deyirik ki, o bilik, yaxud o elm Allah Cəllə və Alənin zatı deyil. Və həmçinin onun zatından savayı bir şey də deyil. Nə üçün? Çünki onun zatından ayrılmazdır. Xülasə, Allah Cəllə və Alənin sifətləri onun zatından ayrılmaz olan vəsfləridir zatından ayrılmaz olan vəsflərdir. Və biz deyəndə ki, Allah görür, biz demirik Allah zatı ilə görür. Biz deyirik Allah görmə sifəti ilə görür. Allah qüdrət sahibidir, lakin onun qüdrəti zatı deyil. Biz deyirik ki, Allah qüdrət sifəti ilə qadirdir. Yəni sünnət bu şəkildə deyir. Allah Cəllə və Alə öz iradə sifəti ilə bir şeyi istəyəndir. Və bu səbəbdən də bizim alimlərimizin etiqad kitablarında Allah Cəllə və Alənin sifətləri barədə danışdıqlarını görə bilərik. Və müəllif ilk olaraq Allah Cəllə və Alanın elm sifəti barədə danışmağa başlayır. Və buyurur ki: "Və bi ennehu Teala alimun bi ilmin vahidin qadimin baqin zatiyin محيط بكل معلوم كلي أو جزئي على ما هو عليه فلا يتجدد علمه بتجدد المعلومات ولا يتعدد بتعددها Buyurur ki Allah Celle ve Ala tek, qədim, baqi, zati, külli və cüz'i hər bir məlumu əhatə edən elm ilə alimdir. Və Allah Cəllə və Alə hər bir şeyi olduğu halı üzərə bilir. Elmi məlumatların yenilənməsi ilə yenilənməz, çoxsaylı olması ilə çoxsaylı olmaz. Buyurur ki, Allah Cəllə və Alə tək elmi ilə alimdir. Tək elmi ilə. Yəni biz Allah Taala'nın elmi barədə danışdıqda biz deyə bilmərik ki, Allahın elmləri var. İnsan barədə bu şey deyilə bilər. Lakin Allah Cəllə və Alə barədə biz deyə bilmərik ki, Allahın elmləri var. Biz deyirik ki, Allahın elmi birdir. Məlum olan şeylər, bəli, çox sayılıdır. Məlum olan şeylər də nədir? Yəni, Allahın elminə bağlı olan şeylər. Yəni, Allah Taalanın bildiyi şeylər həddindən artıq çoxdur. Lakin Allah Taala bunu bir olan elmi ilə bilir. Ona görə bizim alimlərimiz buyururlar ki, bir olan elmi ilə. Bildik ki, Allah Cəllə və Alənin zati sifətləri, məsələn, deyəndə ki, Allahın elmi var. Biz deyirik ki, Allahın elmi birdir. Allahın iradəsi var, Allahın iradəsi birdir. Allahın qüdrəti var, Allah Taala'nın qüdrəti birdir. Sonra buyurur ki, alimin bi ilmin vahidin qadim. Allah Celle ve Ala'nın elmi birdir və qədimdir. Yəni Allah Taala'nın elmi qədimdir deyildikdə onun zatının əvvəli olmadığı kimi, həmçinin onun elminin də və digər sifətlərin də əvvəli yoxdur. Zətiyin, yəni o da həmçinin Allah Celle ve Ala'nın zatı sifətlərindən hesab olunur. Allahın zatı sifəti olduğunu dediyimiz zaman demək istəyirik ki, bu Allah Cəllə və Alanın zatında qaim olan, zatında mövcud olan sifətidir. Muhitin bi kulli ma'lumin. O elm hər bir məlum olan şeyi əhatə etməkdədir. Yəni bilinən hər bir şeyi əhatə etməkdədir. Sonra buyurur ki, kulliyin əv cüz'iyyin alə mə huve aleyhi. Hər bir şey olduğu üzərə külli yaxud cüz'i olaraq əhatə etməkdədir. Allah Cəllə və Alənin zatında heç şübhəsiz ki, elm sifətinin qaim olması labüddür. Və Allah Taala'nın elmi hər bir şeyi olduğu hal üzərə əhatə etməkdədir. Bura hər bir elm daxildir. İstər məlum və mövcud olan şeylər barəsində elm, istərsə də mədum olan, mədum, yəni mövcud olmayan şeylər barədə də Allah Taala külli və yaxud da ki, cüzi elmə sahibdir. Və Allah Taala'nın elm sifəti alimlərimizin buyurduğu kimi Əqli əhkamların üçü ilə də əlaqəsi var. Biz keçən dərslərdə əqli əhkamların üç qismə bölündüyünü dedik. Və bu əqli əhkamlar da sifətlərlə müəyyən bir formada təalluq edir. O nə deməkdir? Məsəl üçün əqli əhkamlar alimlərimizin buyurduğu kimi vacibiyyət, icazəlik və mümkünsüzlük. Allah Cəllə və Alanın elm sifəti əqli əhkamların hər üçü ilə təalluq edir. Yəni hər üçü ilə əlaqəlidir. Yəni Allah Taala'nın elmi hər bir məlum ilə və hər bir mövcud və mədum olan şeylə təalluq edir. Hansısa bir mümkünsüz olan şeydir. Onun mövcud olması mümkün deyil, lakin Allah Cəllə və Alə onun barəsində də elmə sahibdir. Buna misal çəkək. Bizə Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Ləv kana fihimə əlihətun illallahu lafəsədətə." Əgər göylərdə və yerdə Allahdan başqa ilahlar olsaydı, bütün bu göylər və yerin nizamı fəsada uğrayıb pozulardı. Deməli, bu mümkünsüz olan bir şeydir, düzdür? Allahdan başqa ilahların olması mümkünsüz olan bir şeydir. Lakin Allah Cəllə və Alə öz əzəli və kamil elmi ilə bunu bilmişdir. Halbuki bu şeyin olması mümkün deyil. Deməli, Allahın elm sifəti əqli əhkamlardan olan müstəhil, yəni imkansız şeylə də təalluq edir. Yəni, Allah Taala olmayacaq, ola bilməz bir şeyi də bilir. Ola bilməz bir şeyi də bilir. Əgər bu olsaydı, necə olacaqdı? Və biz bildik ki, Allahın elm sifəti hər üç əqli əhkamla təalluq edir. Yəni onunla əlaqəsi var. Məsəl üçün onlardan biri oxuduğumuz kimi müstəhil, həmsə icazəli olan şeylərlə, yəni Allah Taala mümkün olan varlıqlar barədə elm sahibidir. Həmçinin vacib olan varlıq barədə, yəni özü barədə elm sahibidir. Yəni Allah Cəllə və Ala özünü kamil şəkildə tanıyır öz zatını, öz sifətlərini Allah Cəllə və Alə kamil şəkildə bilir və bu da nədir? Vacib olan barəsində elmə sahib olmaqdır. Və bəlli olur ki, Allahın elm sifəti əqli əhkamların hər üçü ilə təalluq edir. Hər üçünə də aiddir. Və sonra müəllif buyurur ki, Allah Cəllə və Alənin elmi məlumatların yenilənməsi ilə yenilənməz. Yəni, hər hansı bir yeni şey baş verdikdə, Allah Cəllə və Alənin zatında bu məlumat yenilənmir. Çünki əgər belə bir şey olsaydı, biz Allah Taala'nın o hadisə baş verməzdən öncə xəbərsiz olduğunu demiş olardıq. Yəni bir növ Allah bilmirdi. O şey baş verəndən sonra Allahın zatında hansısa bir məlumat yeniləndi və bu da Allah Cəllə və Alanı həşə və kəllə cəhalətlə vəsf etmək anlamına gələ bilər. O baxımdan alimlərimiz buyururlar ki, məlumatların yenilənməsi ilə Allahın elmində heç bir yenilik baş vermir. Allah əzəli elmi ilə hər bir şey bilir. Əslində yenilənmə hansı şeylərdə baş verir? Məlumatlarda, yəni məlum olan şeylərdə, məlum olan şeylər, yəni Allahın məlum olan şeylərdə yenilik baş verir. Allahın elmində isə o şey baş vermir. Və müəllif buyurur ki: "Fələ yetəcəddədu ilmuhu təala bi təcəddüdil məlumat və la yetəaddədu bi təaddüdiha." O məlumatların çoxsaylı olması ilə Allah Taala'nın elmi çoxalmaz, yəni çoxsaylı olmaz. Çünki Allah Cəllə və Ala qeyd edildiyi kimi ennehu alimun bi ilmin vahidin. Allah bir elmi ilə alimdir, bir elmi ilə biləndir. Lakin məlumatlar isə bildiyimiz kimi çoxdur. Və sonra müəllif buyurur ki, "Leysə bi daruriyin və la kasbiyin və la nazariyin və la istidlali." Allah Cəllə və Alanın elmi nə zəruri elm deyil, nə kəsbi, yəni sonradan əldə edilmiş elm deyil, nə nəzəri elm deyil, nə də istidlali, yəni müəyyən dəlillər nəticəsində ortaya gələn elm deyil. Elə yəni bundan biz anlayırıq ki, Allah Cəllə və Alənin elmi öz məxluqatının elminə bənzəməz. Çünki məxluqatının elmi bu dörd çərçivədən kənara çıxmır. Məsələn, bizdə olan elmlər ya zəruri elmlərdir. Məsəl üçün, biz zəruri olaraq bilirik ki, bütöv bir şey yarıdan daha böyükdür. Bu şey üçün ağlı işlətməyə ehtiyac yoxdur axı, düzdür? Biz bilirik ki, bütöv bir şey yarısından daha böyükdür. Həmçinin nəzəri elmlər var. Nəzəri elmlər də yəni insanın ağlını işlədərək Yəni müəyyən bir düşüncədən, təfəkkürdən, araşdırmadan sonra gələn elmə kəsbi, nəzəri, istidlali elm deyilir. Yəni bu üç ifadə bir-birinə yaxın mənaları özündə şamil edir. Allah Cəllə və Alanın elmi isə bu 4 sadaladığımız şeydən tamamilə fərqlidir. Allah Cəllə və Alanın elmi əzəlidir və heç birinə bənzəməz. Biz bilmirik bu məlumatlar Allahın zatında, yəni ki, elm sifətində necə qaim olur. Bu necə baş verir? Bu bizim üçün bir qeybdir. Və sonra müəllif Allah Taala'nın qüdrət sifəti barəsində danışır. Buyurur ki: "Və bi ennehu qadirun bi qudratin vahidatin vücudiyyatin baqiyatin qadimatin zatiyyah mutaalliqatin bi kulli mumkin" فَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ فِي الْمَاضِ وَلَا يُوجَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَّا بِهَا Burada buyurur ki Allah Celle ve Ala bir vücudi, bagi, qədim və zatı olan ve her bir mümkünle təallüq edən qüdrət sifəti ilə qadirdir. Keçmişdə elə bir şey yoxdur ki və həmçinin gələcəkdə elə bir şey olmayacaq ki, o şeylər onun qüdrətindən irəli gəlməsin. Müəllif buyurur ki, Allah Cəllə və Alə bir qüdrəti ilə qadirdir. Allahın qüdrəti birdir. Çox saylı deyil. Vücudidir, yəni həqiqi şəkildə mövcuddur. Baqidir, yəni onun sonu yoxdur. Qədimdir, əvvəli yoxdur. Zatıdır, Allahın zatı sifətidir. Mutaalliqatin bi kulli mumkin. Burada buyurur ki, Onun qüdrət sifəti yalnız mümkün olan şeylərlə təəlluq edir və bizə məlum olur ki, Allah Taala'nın qüdrət sifəti əqli əhkamların hər üçünü əhatə etmir. Elm sifətindən fərqli olaraq biz dedik ki, elm sifəti hər üç əqli əhkamla təəlluq edir. Məsəl üçün Allah Taala icazəli olan şeyləri də bilir, vacib olan şeyləri də bilir, mümkünsüz olan şeyləri də bilir də. Biz ona misallar çəkdik. Lakin qüdrət sifəti elə deyil. Biz dedik ki, qüdrət sifəti yalnız mümkün olan şeylərlə təalluq edir. Allahın sifəti vacib olan şeylə və mümkünsüz olan şeylə təalluq etmir. Buna bir misal çəkək. Bir insan əgər sənə deyərsə ki, Allah özü mislində bir ilah yarada bilərmi? Biz deyəcəyik ki, bu absurd bir sualdır. Birinci ona görə ki, ilahın yaradılması artıq onun ilah olmadığını ifadə edir. Çünki artıq o yaradılmışdı. Əgər bir ilah yaradılarsa, yaradılmışın ilah olması mümkün deyil. Və yaxud da ki, dinsizlər həmişə elə suallar qoyurlar ki, Allah özünü də qaldıra bilməyəcəyi e, daşı yarada bilərmi? Biz deyirik ki, bu Allahın qüdrəti ilə təalluq etməyən bir şeydir. Nəyə görə? Çünki bu mümkünsüz bir şeydir. Və həmçinin Allah Taala'nın özü mislində bir Allah xalq etməsi mümkündürmü? Biz deyirik ki, yox. Çünki Allah Taala'nın qüdrəti vacib olan şeylərlə təəllüq etmir. Deməli ancaq mümkün olan şeylərə təəllüq edir. Deməli Allah Cəllə və Ala yalnız mümkün olan şeylərə qadirdir. Mümkünsüz olan şeylərə və yaxud vacib olan şeylərə onun qüdrəti təəllüq etmir. Və Allah Taala'nın Qurani-Kərimdə qeyd etdiyi bütün bu ayətlər, məsəl Allah Taala deyir ki, "İnnallaha ala kulli şeyin qadir" ayətləri həddindən artıq çoxdur. Allah hər bir şeyə qadirdir. Orada qəsd olunan məna Allah hər bir mümkün olan şeyə qadirdir. Yəni bu bir qaydadır. Və bu dərsdə inşallah qısa şəkildə biz Allah Taala'nın iki e, sifəti barəsində oxuduq. Növbəti dərsdə bu sifətlər mövzusunu davam etdirəcəyik. Allah Cəllə və Ala bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Və əxir dəvana elhamdülillahi rabbil alamin.